الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كمسلمين رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada setiap khatib agar berwasiat takwa Allah takut sungkan dan penuh ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa demikian karena hanya satu-satunya bekal yang paling mudah tercapai untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Hanya dengan takwa Allah lah. kehidupan di dunia baik pribadi, berbangsa, bernegara akan hidup sejahtera bahagia. Hanya dengan takwa Allah akan selamat di alam kubur di mahsyar dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Ber berbekallah kalian semuanya dalam perjalanan yang amat jauh ini. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Takwa kepada Allah dapat menciptakan negara dan bangsa yang penuh damai, sejahtera, makmur, sentosa dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Bahagia di dunia dan akhirat. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak dilarang membawa pedang, senjata, bahkan mereka pergi ke masjid sekalipun dengan menyandang pedang. namun tidak pernah terjadi saling melukai apalagi saling membunuh bahkan mereka bukan hanya rukun dan saling menghormat akan tetapi sampai mereka mengutamakan orang lain sekalipun diri sendiri sangat membutuhkan ketika sahabat Ikrimah dan kedua temannya di perang Yarmuk Mereka bertika tergeletak kehausan dan penuh darah. Tiba-tiba ada orang datang membawa air diserahkan kepada sahabat Ikrimah. Beliau mengatakan kepada saudara saya, dia lebih membutuhkan. Setelah di, diberikan kepada saudaranya, saudaranya juga begitu. sampai kepada yang ketiga maka yang ketiga sudah meninggal dunia kemudian kepada yang pertama lagi Ikrimah juga demikian ketiga-tiganya meninggal dunia tidak ada yang minum air karena mengutamakan orang lain demikianlah kehidupan para sahabat seandainya bangsa ini seperti itu maka akan terjadilah kebahagiaan hakiki. Tidak ada kriminal, tidak ada korupsi, tidak ada perjudian, tidak ada perampokan dan lain sebagainya. Ketika Sayyidina Umar masuk ke rumah beliau dari bepergian, tiba-tiba tercium aroma parfum yang, parfum yang sangat harum. Beliau bertanya, Siapa yang memakai parfum ini? Istri beliau menjawab, Tadi ada orang membeli minyak wangi. Saya takar, tiba-tiba tangan saya kena basahnya. Lalu saya usapkan ke kerudung saya ini. Sayyidina Umar ketika mendengar jawaban semacam itu, beliau sangat marah. Seraya berkata, kamu telah memakai parfum milik negara Milik rakyat Orang lain tidak memakainya Mana kerudung itu Lalu beliau menggosok-gosokkan kerudung itu ke tanah Sampai hilang harumnya Dengan sendirinya rusak kerudung itu Mana mungkin pemimpin semacam ini Akan korupsi atau menerima suap Ketika beliau berjalan-jalan tiba-tiba melihat onta Luka bernanah seperti kesakitan. Beliau menangis dan mendekatinya seraya berkata, "Aku takut jangan-jangan aku ditanya oleh Allah Taala karena kamu ini. Maafkan aku ini." Betapa bahagianya para sahabat hidup damai dengan toleransi dan solidaritas yang tinggi. Inilah kiranya lukisan dari negeri idaman dan bangsa impian yang kita impikan bersama. Semua itu hanya karena dikendalikan oleh takwa Allah yang lemah aman yang kuat menjadi pelindung. Sebaliknya, bila takwa Allah sirna dari kehidupan ini, seketat apapun undang-undang, tetap kemungkaran akan beroperasi dengan leluasa. Kriminal terus semarak, memilukan dan menyayat hati. Kau muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya telah banyak memberi peringatan-peringatan kepada kita. Bencana susul menyusul, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, gempa dan lain sebagainya. Penderitaan yang tak terhingga. Apalagi yang akan diturunkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Ini. Oleh karena itu marilah kita segera bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah, kembali kepada syariat agama Allah sebelum bencana terus menerus menimpa kepada kita. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk itu semuanya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Bertakwalah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Bila engkau jatuh kepada kemaksiatan, segera ikut sertakan perbuatan yang baik agar dapat menghapusnya. Dan berbaiklah kepada semua makhluk dengan akhlak yang baik. Marilah kita kembali kepada Allah marilah kita bertaubat marilah kita akrabkan diri kita dengan masjid ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aytumur rajula ya'tadi masjid fashhadu lahu bil iman bila engkau melihat orang-orang ada orang mondar-mandir ke masjid saksikanlah itulah orang yang iman itulah orang yang bertakwa mari kita ramaikan makmurkan masjid ini dengan salat berjamaah dengan pengajian rutin dan lain sebagainya. Terutama, mari kita kerjasama untuk membangun masjid ini. Kita selesaikan bangunan masjid ini karena inilah yang akan menjadi kendaraan kita menuju kebahagiaan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga mereka yang tertimpa musibah itu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keteguhan iman dan takwa. Bila kita sampai pada ajal kita semoga kita dalam keadaan iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah husnul khatimah dengan rahmatnya dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haytsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم صلى الله عليه وسلم الله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر